Եվրախորհուրդը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման բանակցային գործընթացում աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահաների ջանքերին։ Առանց Արցախի մասնակցության բանակցությունները ոչ մի իմաստ չունեն։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում սկսվել է գարու բերքահավաքը։ Ստեփանակերտում ստոմատոլոգների առաջին հայ-սլավոնական միջազգային վիայժողը անց կկացվի 1 օր։ Այսօր Արցախում նշվում է լրագրողի մասնագիտական տոնը։ Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է Դորտմունդի Բորուսիայի լավագույն խաղացող։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում իրադրությունը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինուժի գրաված տարածքի նկատմամբ հայկական կողմից ստեղծվել է այնպիսի դիրքային պաշտպանություն, որով վերահսկողությունն ազդեցության, նախաձեռնողականության, քրակային խոցման առումով պաշտպանության բանակի անձնակազմի ձեռքերում է։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ չպազրույցում վստահեցնելով, որ մեջբերում եմ, ինչպես չենք մոռանում մեր պատմական հողերը, այնպես էլ չենք մոռանում ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ գործրած տարածքները։ Թե պաշտպանողական, թե հարձակողական մարտական գործողությունների ժամանակ լինում է զորքերի տեղաշարժ։ Այս մարտական գործողությունների ժամանակ պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմը իր արչև դրված խնդիրը կատարել է։ Թաքցնելու բան չկա եղել է զորքերի տեղաշարժ, ինչն այսօր գտնվում է պաշտպանության բանակի կազմի տվյալ հատվածներում գտնվող ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո այդ տարածքներն ամրագրված են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ կարծում եմ բանակցություններում համապատասխան ընթացք կտրվի նշել է Սեյրանոհանյանը Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մայիսի 23-ին շնորհակալական նամակներ է ուղարկել Չիլիի падգամավորների պալատի նախագահ Օսվալդո Անդրադեին, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող թիվ 565 բանաձևի հեղինակներ Իսա Կորտին, Գուստավո Հազբունին, Դենիս Պասկալին, Ալդո Կորնեխոյին եւ Խորխե Սաբագին Մեզ համար անչափ թանկ ու գնահատելի է այն ուշադրությունն ու ընդգծված վերաբերմունքը, որ Չիլիի падգամավորների պալատն արտահայտել է որպես դիրքորոշում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, հենվելով միջազգային իրավունքների նորմերի եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Առանց չափազանցության ձեր հայտարարությունը միջազգային անտարբերությունը ճեղքող այն համարձակ քայլերից է, որն ընդօրինակելի պետք է լինի միջազգային անվտանգության հարցերով շահգրգիր բոլոր դերակատարների համար։ 1991 թվականին իրացնելով ինքնորոշման իր իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հրճակեց անկախություն եւ արդեն շուրջ 100 դար է կառուցում եւ զարգացնում է ժողովրդավարության վրա հիմնված pedagogiությունը։ Ձեր ցանրակշիռ աջակցությունը մեզ ողջևորում է լիահույս լինել, որ միջազգային հանրությունը կհարգի Արցախի ժողովրդի կողմից իրացված ինքնորոշման իրավունքը, ինչը լրացուցիչ երաշխիք կդառնա մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման համար եւ կնպաստի տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը, ընդգծված է խորհրդարանի նախագահի շնորհակալական նամակներում։ Հաղորդագրությունը դրա տրամադրել է ազգային ժողովի մամուլու ծառայությունը։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 որն այս պարագայում հնարավոր է ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով։ Անգծեմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման բանակցային գործընթացում աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ջանքերին, ինչի մասին բազմիցս հայտարարել են Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը, նախարարների կոմիտեն։ Ներկա իրողությունը թելադրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է հնարավորինս շուտ վերադառնա հակամարտության կարգավորման բանակցությունների գործընթացին։ Այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Բաղրյանը։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահող Իգոր Պոպովյային հայտարարությանը, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է անպայման վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, падգամավորը հիշեցրել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղուց ունեին նման տեսակետ։ Մենք ամենաբարձր մակարդակներում բազմիցս նշել ենք, որ առանց ԼՂՀ իշխանությունների եւ ժողովրդի կամքի այդ խնդիրը բնականաբար երբեք չի կարող լուծում ունենալ։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղյան կողմը պետք է պարտադիր մասնակցի բանակցություններին, ընդ որում հնարավորինս շուտ, քանի որ դա այլընտրանք չունի։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք չենք վստահում Հայաստանին։ Հայաստանը հակամարտության կողմ չէ, հակամարտության կողմերը Ղարաբաղն ու Ադրբեջանն են, ասել է Վարդգես Բաղարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու մասին է խոսել նաև Եվրախորհրդարանի падգամավոր Ֆրանկ Էնգելը։ Նրա համոզմամբ առանց Ղարաբաղի այդ բանակցությունները ոչ մի իմաստ չունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը վերահսկում է իր տարածքը եւ զինված ուժերը։ ԼՂՀ բնակիչները բազմիցս հանրակրվեի օգնությամբ արտահայտել են իրենց ցանկությունը, որ ուզում են լինել անկախ պետություն, ընդգծել է Ֆրանկ Էնգելը։ ԼՂՀ-ն ըստ նրա կայացած պետություն է սեփական ժողովրդավարական ինստիտուտներով եւ օրենքի գերիշխանության հարգմամբ։ Բանակցությունները պետք է տեղի ունենան հենց այդ ինստիտուտների հետ, ընդգծել է Էնգելը։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում սկսվել է Գարուբեր քաղաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ինչպես անցած տարիներին Շրջանի Շանաձոր գյուղում գործում է հակարդեհային օպերատիվ շտաբ։ Մայիսի 19-ին այստեղ հարավային թևի համայնքների ղեկավարների, գյուղ ոլորտի, այլ պատասխանատու մարմինների աշխատակիցների մասնակցությամբ կայացավ շրջխորհրդի, որը վարել շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչամեջ Լևոն Սիմոնյանը ներկայացրեց աշնանացանի եւ գառնանացանեն ծանոթ վիճակը անդրադարձավ փողերի բարարտացման, նստատուների դեմ պայքարի, պետքավակի իրականացման եւ այլ աշխատանքների կատարմանը։ Սուբասյան կողմից նշացվել է ծրագիր հակարդեհային պաշտպանի չերտի հետ կատարելու համար։ Երկավաթի 30 սրճանը կսկսվի հիմնականում հունիս ամսին։ Այս առումով կա պայմանավորվածություն Սունիքի մարզի համապատասխան տեխնիկա, Բեռնատար ավտոմեքենա ունեցողների հետ, որ օժանդակեն Բերքահավաքի ժամանակին եւ անկորուս իրականացման։ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ Կոմբայնով ապահովելու հարցում կա պայմանավորվածություն նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ծուղի եւ ծուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական փրկարար ծառայության Քաշաթաղի բաժանմունքի պետ Գերոբ Մովսեսյանը տեղեկություններ տվեց հակարդեհային աշխատանքներ իրականացնելու վերաբերյալ։ Սուրեն Խաչատրյանը համայնքների ղեկավարներին հանձնարարեց օրեր առաջ պայմանավորվել կոմբայնավարների հետ երկհավաքին արհեստական խոչընդոտներ չառաջացնելու նպատակով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակին աջակցությունը շարունակում է օրակարգային մնալ Սփյուռքի հայ համայնքների համար։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Այսօր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Իրկուտսկի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ուղեկցությամբ Արարատյան հայրապետական թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Դավիթ Քահանա-Գյուրեղյանի։ Այցելության նպատակը Իրկուտսկ քաղաքում կայացած երեկույթ դրամահավաքի հասույթի միջոցներով երկու ջրատար մեքենաների նվիրաբերումներ Արցախի պաշտպանության բանակին։ Ես գտնվեցի Իրկուտսկում որ համայնքը այդ ժամանակ նաև ժամահավաք կազմակերպեց։ Դրամահավաքին ես նույնպես ներկա եղա եւ բարք ասու այդ դրամահավաքը կայացավ եւ դրամահավաքի շնորհիվ Արցախին մենք կարողացանք նվիրենք երկու ջրատար մեքենաներ, որովհետեւ ջուր հասցնի սահմանին գտնվող մեր զինծառայողներին, զինվորներին, մեր զավակներին։ Դրամահավաքի հասույթի մի մասը մոտ 4 միլիոն ռուսական ռուբլին ուղղվեց ապրիլին պատերազմական գործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողների եւ ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Մենք ենք մեր զինվորի կողքին ենք այդ ծրագրի շրջանակում 4 միլիոն նաեւ հատկացվեց։ Իհարկե նաեւ ազատամարտիկների ընտանիքներին բավականին գումարներ հատկացրեցինք այդ դրամահավաքի շնորհիվ եւ թող Աստված էլ օրհնի այս դրամահավաքին ներկա գտնվող ամեն մի հայորդու Իրկutski տարածաշրջանում գտնվող, որոնք գումար չխնայեցին այս դրամահավաքին մասնակցելու եւ իրենց մաս եւ բաժինը ունենալու Արցախի բանակին, Արցախի ժողովրդին հաստորտնությունն էլ լինի Արցախի հողի վրա, հայոց հողի վրա եւ համայն հայության վրա, որ այսօր աշխարհի տարբեր ծայրամասերում է։ Ինչպես տեղեկացրեց հոգևոր հայրը, դրամահավաքի կազմակերպիչը հայ համանքի ղեկավար Սամվել Ոսկանյանն էր։ Հավաքված գումարի մեծ մասը նվիրաբերել է ծննդով Արցախի Դահարավ գյուղից գործարար Արմեն Սարգսյանը։ Իհարկե մեծի մասամբ Արմեն Սարգսյանը ուներ։ Բարեբաշտ համայնքի բոլոր նախաձեռնից ինքն է նախաձեռնել, որ այս մեքենաները հասցնեն Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գրիգին II-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մայիսի 22-ին ընդունել է Սիրիայից եւ Իրաքից Հայաստան ժամանած Ասորի ուղղափար եկեղեցու շուրջ 50 ուխտավորների ուղեկցությամբ Մեծ Բրիտանիայի Ասորի ուղղափար եկեղեցու առաջնորդ Մար Աթանաս եպիսկոպոսի։ Ներկայացնելով ուխտավորներին Մայր Մար Աթանաս եպիսկոպոսը նշել է, որ Հայաստանեն ժամանել ցանոթանալու առաջին քրիստոնյա ժողովրդի հարուստ մշակույթին եւ հոգեվոր արժեքներին։ Վեհապար հայրապետը իր հայրապետական падգամը փոխանցելով քույր եկեղեցու ուխտավորներին մասնավորապես նշել է, որ երկու դավանակից եկեղեցիների պատմական առընչությունները հասնում են մինչև հերրավոր դարերի խորքեր։ Հայոց հովվապետը ընդգծեց, որ երկու քրիստոնյա ժողովուրդները պատմության ընթացքում հաճախ ստիպված են եղել սեփական կյանքով հատուցել քրիստոնեական հավատքի եւ արժեքների համար, ինչի վկայություններն են նաեւ Օսմանյան Թուրքիայում իրականացված զանգվածային կոտորածները, որոնց զոհ գնացին միլիոնից ավելի հայեր եւ 100 հազարավոր ասորիներ։ Այսօր Արցախում նշվում է լրագրողի մասնագիտական տոնը։ Օրվա արդիվ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին շնորհավորել է Արցախի ժուրնալիստների միությունը։ Շնորհավորանքում ասված է. Լրագրողի մասնագիտական տոնի նշումը արժևորումն է մեր դժվարին, բայց պատվաբեր աշխատանքի։ Անաչառություն, համարձակություն, արդարամտություն եւ սկզբունքայնություն։ Այսպիսի որակներով է նաեւ ամբողջանում լրագրողի իրական կերպարը։ Համոզված ենք, Արցախցի լրագրողն այդ որակները գործնականում ունի, որևէտև խաղաղ ստեղծագործական կյանքում նա միշտ պրպտուն որոնող է, պատերազմի ժամանակ տեղեկատվական ճակատին նվիրյալ զինվոր։ Արցախի պետականաշինության բոլոր փուլերում էլ նշված հատկանիշները լավագույնս դրսևորվել են, ընդգծելով լրագրողների կարևոր առաքելությունը երկրի հասարակական քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, կրթամշակութային կյանքում եւ այլ բնագավառներում։ Այդ առաքելության բարձր գնահատումով Շնորհավորելով լրագրողի օրվա կապակցությամբ մաղթում ենք ձեզ խաղաղ ստեղծագործական աշխատանք եւ հաջողություններ ձեր բոլոր ձեռնարկումներում։ Այսօր Ստեփանակերտում աշխատանքը շարունակեց ստոմատոլոգների առաջին հայ սլավոնական միջազգային վեհաժողովը, որը մեկնարկել էր Երևանում մայիսի 19-ից 21-ը։ Արցախում այն կանցկացվի 1 օր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ստոմատոլոգների առաջին հայ սլավոնական միջազգային վեհաժողովի կազմակերպիչներն են Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունները, Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարությունը, Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, ստոմատոլոգիական կրթության եւ գիտության հայաստանյան ասոցիացիան։ Վեհաժողովը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին։ Միջոցառումը մեկնարկեց 1 րոպե լռությամբ։ Մասնակիցները հոտնկայս հարգեցին ապրիլյան մարտերի ընթացքում զոհված զինծառայողների եւ կամավորականների հիշատակը։ Հաջորդիվ ստոմատոլոգիական կրթության եւ գիտության ասոցիացիայի նախագահ Լազար Եսայանի ելույթներ։ Կարծում եմ, որ այս ռեաժողովը շատ խորհրդանշական է եւ այն շատ կարեւորվեց այսօր մեր գործընկերների կողմից այն փաստով, որ նրանք ուղակի չէին սպասում, որ նման արձագանք կստանար, մենք նույնպես չէինք սպասում, որ կունենայինք նման բազմաթիվ հյուրեր մեր հարազատ լավնական բարեկամ երկրներից եւ բացի դրանից նշեմ, որ մասնակցում էին նաեւ մեզ ողջունելու են եկել նաեւ այլ երկրներից, այլ արտասահմանային երկրներից մեր գործընկերները։ Ստոմատոլոգիական ծառայությունը մեր հանրապետությունում իրականացվում է թվով 47 ատամնաբուժարանների միջոցով։ Առանձնահատուկ է Dentex Dental Group կլինիկայի դերը, որն իրականացնում է պետպատվերի զգալի չափաբաժինը։ ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը ողջունի իր խոսքում կարևորեց նման վեհաժողովների անցկացումը։ Նման վեհաժողով առաջին անգամ է անցկացվում մեր հանրապետությունում եւ առաջին անգամ բոլոր մասնագետներին կտրամադրվեն շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ։ Համոզված եմ, որ այս միջոցառումը կնպաստի մասնագետների գիտելիքների զարգացմանը եւ կկրի շարունակական բնույթ։ Այս վեհաժողովը շատ կարեւոր եւ պահանջված է հատկապես այս օրերին եւ նա ունի նաեւ գործնական նշանակություն, կրկին ողջունելով Բորլով մասնակիցներին, մաղթում եմ բեղմնավոր աշխատանք ստոմատոլոգիայի եւ դիմացնոտային վիրաբուժության արդի խնդիրները թեմայով զեկույցներով հանդես եկան Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած ատամնաբույժները։ Ի դեպ, ստոմատոլոգիայի ոլորտում նման վեհաժողով Արցախում առաջին անգամ է անցկացվում։ Մասնակիցները լիահույս են, որ այն կունենա շարունակություն ոչ միայն վեհաժողովի ձևաչափով, այլև սեմինարների եւ դասընթացների ձևով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր մարզասերների համար։ Այս մրցաշրջանում Հենրիխ Մխիթարյանը խփել է 5 գոլ, որի համար ճանաչվել է լավագույն ռմբարկում։ Լաս Վեգասում կայացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներկայացնող Վանես Մարտիրոսյանի եւ UIBA-ի վարկածով առաջին միջինքաշային կարգի աշխարհի չեմպիոն Էրիսլանդի Լարայի միջև մենամարտը 12 ռաունդներից հետո մրցավարները միաձայն հաղթանակը շնորհել են Կուբացուն։ Նշենք, որ այս մրցակիցները նախկինում հանդիպել են 2012 թվականին։ Այն ժամանակ մրցավարները չեն կարողացել որոշել հաղթողին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։